Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير Ey Allah sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan tongga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz. Qaytishlik sengadir. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كيچ etdim من seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Alloh dirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. Hasbiyallohu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim. Alloh menga kifoya qilguvchidir. Undan o'zga iloh yo'q. Unga tavakkal etdim va u ulkan arshning parvardigoridir. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي Ey Allah, men sendan dunyo va oxiratda afv ofiyat so'rayman ey Allohim men sendan dinimda dunyoyimda ahlimda va molimda afv ofiyat tilayman ey Alloh mening avratimni berkitgin qo'rquvimdan amonlik bergin. Ey Alloh, oldimdan ham, ortimdan ham, o'ngimdan ham, chapimdan ham, tepamdan ham o'zing saqlagin. Qadamim ostidan xiyonatga uchrashdan sening ulug'ligingla panoh so'rayman. Raditu billahi robba va bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله پروردگار دب اسلام نه دب ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي دب راضی بولدم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين Ey mangu hayot va abadiy turguvchi zot. Sening rahmating bilan madad so'rayman. Mening butun sha'nim ishimni o'nglagin va meni biron bir lahza ham o'zimga topshirib qo'ymagin. Amsayna va amsal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla. Fathaha wa nasraha wa nuraha وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها tunga yetdik butun mulk olamlar parvardigori Allohnikidir ey Alloh men sendan shu kechaning yaxshiligini fathini g'alaba yordamini nurini barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salat va salomlar yog'dirgin. Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. şu evlat görer.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 Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi tanbihlarni bera turib mana bu umid qilingan o'zaro do'stlik muhabbatni ya'ni Makkadagi mushriklarga bo'lgan do'stlikni nima asosida bo'lishligini Alloh taolo ta'limini berdi. Shoyatki Alloh sizlar bilan sizlar dushmanchilik qilyotganlar o'rtasida ularning hidoyat qilib ularni islomga musharraf qilib, shoyatki Alloh taolo sizlar bilan ularning o'rtasini ulfat qilib qo'yar deb Alloh taolo keyin bo'ladigan, ya'ni Makka fathidan keyin islomga musharraf bo'ladigan kishilarning xabarlarini berdi. Shu jumladan Abu Sufyon radhiyallohu anhu islomga musharraf bo'ldi va Makka ahlidan juda ko'pchilik Makka fathi sababligidan islomga musharrab bo'ldi. Va Alloh taolo bularni qo'li bilan islomni oliy qilishi uchun ko'p xizmatlarni oldi. Shu jumladan Abu Sufyon radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmanlari riddaga qarshi, murtadlarga qarshi bo'lgan jangda birinchilardan bo'lib ishtirok qildi. Dinga juda katta xizmatlarni qildi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, shoyatki sizlar umid qilgan ana shu o'zaro muhabbat, do'stlikni Alloh taolo sizlarning dushmanlaringizni iymonga, islomga hidoyat qilishlik bilan shoyat sizlarning o'rtangizda Alloh taolo buni barqaror qilib qo'yardir va Alloh albatta bu ishga qodirdir. Va albatta Alloh taolo mag'firatlik, mehribon bo'lgan zotdir. Ya'ni kofirlar agar tavba qilib iymon ne'matiga musharraf bo'ladigan bo'lsalar, Alloh ularning gunohlarini mag'firat etguvchi, mehribon bo'lgan zotdir deb Alloh taolo ana shu Makka fathidan keyingi bo'ladigan ana shu mushrik bo'lib o'zaro adovatlashib yurgan toifalarni o'zaro nima o'rtalarida ulfatchilik, muhabbat, do'stlik paydo bo'lishligini Alloh taolo nima qildi? Xabarni qildi. Albatta Alloh subhanahu va taolo Mana bu oyatni haqiqatini Makka fathidan keyin amaliy ko'rsatdi. Juda ko'p mushriklar o'zlarini iymonlarini Makkaning fathiga bog'lab qo'ygan edi. Agar Muhammad Makkani fath etsa, biz musulmon bo'lamiz deyshgandi. Ya'ni g'alaba qilsa biz musulmon bo'lamiz deyshgan edi. Va g'alaba kelishligi bilan bular islomga musharraf bo'lishdi. va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlariga musharraf bo'lishdi. Va Rasul alayhisalomdan keyin ham Makkada qolgan mana shu insonlar nima dinning oliy qilishi uchun juda katta xizmatlarni qilishdi. Shu jumladan Ikrima radhiyallohu anhu. Bu kishi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmanlaridan edi. U kishi Abu Jahlning o'g'li edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ko'p azob bergan edi. Va islom ne'matiga Makka fathidan keyin musharrab bo'ldi-da, hayotini oxirigacha butun borlig'ini, molini va jonini dinni oliy qilishlikka sarfladi. Juda ko'p insonlar, shu jumladan vahshiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni amakilarini qatl etgan kishi. Bu ham Makka fathidan keyin islomga musharrab bo'ldi. Juda ko'p insonlar o'zlarining iymonlarini g'alabaga bog'lab qo'yishgan edi. Xosatan Makkada qolgan insonlar. Va mo'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo 8-oyatda ta'lim bera turib aytdiki, endi mu'min musulmonlar ana shu mushriklar bilan qanday munosabatda bo'lishliklari kerak. Xosatan mushriklar ham ikki toifaga bo'linadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Alloh sizlarni sizlar bilan jang qilmagan, sizlarning diyorlaringizdan quvib chiqarmagan kishilar bilan Ya'ni jang qilib sizlar bilan dinning diningiz sababligidan sizlar bilan urushmagan bo'lsa yoki sizlarni diyoringizdan quvlab chiqarmagan bo'lsa ana shunday mushriklar bilan ana shunday mushriklar bilan adolat doirasida qo'ni qo'shnichilik qarindosh urug'chilik qilishlikdan sizlarni qaytarmaydi dedi. Agar ular oshkor sizlar bilan urushmagan bo'lsa. Agar sizlarning musulmon bo'lganingiz uchun diyoringizdan quvlab chiqarmagan bo'lsa, ularga adolat qilishlikdan Alloh taolo sizlarni to'smaydi. Sizlardan Alloh ulardan ular bilan qo'ni qo'shnichilik qilishlik yoki silay rahim qilishlikdan Alloh taolo sizlarni nima dedi? To'smaydi dedi. Nahi qilmaydi dedi. Madinaga Abu Bakr Siddiqni ayollari mushrikalik vaqtida keldi. Mushrikalik vaqtida kelgan vaqtida Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anha Zubayr ibn Avvomning ayollari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi. Aytdi: "Ya Rasululloh, meni onam Madinaga kelibdi, lekin u mushrika. Men bunga yaxshilik qilaymi, qilmaymi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Chunki u ayol bularni qarshisiga qurol olib urushgan emas edi. Bularni qarshisiga dushmanchilik qilib bularni diyoridan quvirishiga hissa qo'shmagan edi. Shuning uchun Alloh taolay aytdiki, "Va tuqsitu ilayhim" va ularga sizlar adil bilan, adolat bilan muomala qilinglar dedi. Innalloha yuhibbul muqsitin. Albatta Alloh taolo muqsit, adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb Alloh taolo muhabbatini adl qiluvchilarga e'lon qildi. Innama yanhaakumullohu anil ladina qataluukum fid-din. Alloh sizlarni yaxshilik qilishlikdan, do'stlik qilishlikdan, muhabbat izhor qilishlikdan ana shu insonlardan qaytaradiki, ular sizlarning diningiz sababli sizlar bilan urushgan. sizlarga qarshi jang qilgan. Va akhrajukum min diyarikum. Sizlarni diyoringizdan chiqargan ular. Sizlarni musulmon bo'lganligingiz uchun tug'ilgan diyoringizga qo'ymasdan sizlarni haydab chiqargan. Va zaharu ala ikhrojikum. Va sizlarni haydab chiqarishlik uchun bir-birlariga oshkor yordam bergan. O'zi chiqarmagan, lekin yordam bergan. josuslik qilgan, borib xabar qilgan, ya'ni yordam bergan sizlarni vataningizdan quvilishingizga. Ana o'shalarni do'st tutishlikni Alloh taolo sizlarni nahiy qiladi. 3 toifa. Sizlar bilan urushgan oshkor, sizlarni diyoringizdan chiqargan va sizlarni chiqarishga yordamlashgan. Mana shu 3 ta toifani Alloh taolo do'st tutishlikdan mu'minlarni qaytardi, nahi qildi. Bularni o'zingizga do'st tutmang dedi. Ana endi kimdaki bularni o'ziga do'st tutadigan bo'lsa, ana o'shalar haqiqiy zolimlardir dedi Alloh taolo. Mana shu 3 ta jinoyatni sodir qilgan urushgan mu'min musulmonlarga qarshi mo'minlarni mu'min bo'lganligi uchun, musulmon bo'lganligi uchun diyoridan quvlab chiqargan va shu quvlab chiqarishlikka yordam bergan. Mana shu 3 ta toifani dedi Alloh taolo, kimda kim do'st tutadigan bo'lsa, ana o'shalar zolimlardir dedi. Ya'ni biz mana bu oyatlardan o'rganadigan va kelajakda qiladigan amallarimizni shar'iy nuqtai nazardan shariatga muvofiq bo'lishligi uchun juda katta buyuk darslar bor. Ertaga Alloh bizlardan rozi bo'lib, g'alabalar bilan yurtlarga kirilgan vaqtida inshaalloh u yurtda qolganlar bilan qanday muomala qilishlikni Alloh taolo bizlarga ta'lim beryapti. Va albatta biz mana bu ta'limlarga muhtojmiz, mana bu ta'limlarni o'rganishimiz kerak. Chunki bugun islomga oshkor dushmanchilik qilyotgan toifalar ertaga g'alaba kelishligi bilan o'zlarini suratlarini o'zgartirib oladi ular. mihroblarga kirib oladi. O'zini sizlar bilan birga edik biz deydi. Vaholanki ularni kirdikori, ularning dushmanligi alhamdulillah robbil alamin mu'min musulmonlarning oldida oshkordir. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka ni fath qilib kirib kelayotgan vaqtlarda e'lon qildilar. Faloni falonilarning nomini olib turib aytdilarki, agar Ka'bani pardasiga osilib olgan bo'lsa ham ushlagan yerinida o'ldirasizlar dedilar. Mana bu siyosat islom ummatini ichida. Agar hayot bo'lar ekan, islom ummati haq bilan botilni yo'qotib qo'ymaydi. Agar mana bu tarbiya, Qur'on tarbiyasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalari bo'lmasa ekan, mo'min musulmonlar do'stu dushmanini ajrata olmay qoladi. Xosatan mo'minlarga g'alaba kelgan vaqtida kofir, munofiq, mushriklar o'zini suratini darrov o'zgartira oladi. Biz ham sizlar bilan bor edik. Biz majbur edik. Biz majbur qilishgan edi deb turib kelishi mumkin. ularga qanday muomala qilishlikni Robbimiz bizga mana bu oyatlar bilan ta'lim berdi. Agar muftiy azam O'zbekiston bo'lsang ham, Rashid qori bo'ladigan bo'lsang ham, Anvar qori yo rahmatulloh qori bo'lib, shu kungacha yuz minglab musulmonlarga azor berib, ularni yurtda azoblanishga sababchi bo'lgan bo'lsalaring, albatta agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, masjidni to'riga yopishib olgan bo'lsang ham qatl qilinasanlar. Inshaalloh bu bizga Qur'onni ta'limi bu. Lekin boshqa insonlariki yurtda qolgan, ular oshkor urushgan emas. Ular bizlarga yurtdan chiqilishlik chiqilishimizga dushmanchilik qilgan emas. Ular bilan qanday muomala qilishligini Alloh taolo ta'limini berdi. Chunki ko'p o'rinda birodarlarimiz mana shu ilmlardan bexabar bo'lganlar uchun ba'zida og'izlardan chiqib ketadiki, yurtga kirsak, shu bir chekkadan hammani o'ldiraveramiz deyshar. Bir chekkadan hammani suyib, o'ldirib, qatl qilaveramiz. Yo birodar. Kimni qatl qilishlik, kimni qatl qilmaslikni shariat belgilaydi. Bizning havoyimiz emas. Bizning havoyimiz, bizning nafsimiz belgilamaydi. Chunki biz shariatni hokim qilamiz deyapkanmiz. Va doim aytib o'tganmizki, qabristonning ustiga Qur'onni tatbiq qilmoqchi emasmiz. Qayerda bo'lishdan qat'i nazar, islomga mana shu 3 ta sifatga ega bo'lib, dushmanchilik qilganlar albatta qatl qilinadi, ular shariat mahkamasida shar'iy jazolarga tortiladi, lekin islomga oshkor dushmanchilik qilmagan qilmaganlarga albatta Alloh taolo bizlarni nima qildi? Ularga yaxshi muomala qilishlikni buyurdi. Chunki bizning dinimiz oliy janob din. Bizi dinimiz oliyjanob din. Ya'ni qo'li baland kelgan vaqtida kofir va mushriklarni singarin, zaif ojizlarni qatl qiladigan kıladigan yavlarını o'ldiradigan din emas. Qiladigan har bir amalini Allohning rızası uchun qiladigan din bu. Ali radhiyallohu anhu ni ko'p eshitgansizlar, mushrik bilan bo'layotgan bo'lgan jangda endi o'ldirishga qodir bo'lgan vaqtlarda ustida turgandilar. U Hazrat Alining yüzlerge tüpürüyü vardı. Shu qilichni ko'targan yerlarda qaytdilar, o'ldirmadilar. Mushrik aytdiki, "Nimaga o'ldirmading meni qodir bo'lib turib?" dedi. Chunki u kishi aytdilarki, "Men sen bilan Alloh uchun urushayotgandim. Sen mushrik eding. Endi sen men g'olib kelgan vaqtimda yuzimga tupurib yubording, men achchiqladim bundan. Agar men seni hozir o'ldirgan bo'lganimda, nafsim uchun o'ldirgan bo'lardim" dedilar. Shuning uchun men seni o'ldirmayman dedilar. Va u iymonga musharraf bo'ldi. Bizni dinimiz ana shaqangi oliy janob din. Ya'ni kofir va mushriklar bugun qo'li baland kelib ayollarni olib borib turib do'pposlayotgan din emas bizning dinimiz. Bizning dinimiz hattoki g'alaba kelgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e'lon qildilar Abu Sufyon mu'min bo'lgandan keyin Abu Sufyonning uydagilarini joni omonda dedilar. bir necha uydagilarni jonini omonda omonda dedilar. Va Makka ga fotih bo'lgan holatda kirib keldilar. Ana bu g'alabalar kelgan vaqtda biz ham qanday muomala qilishlikni ilmini hozirdan bilishimiz kerak, birodarlar. U bizni agar oshkor bizga dushmanchilik qilmagan bo'lsa, shariatga murojaat qilamizki, shariat nima deydi buni? Hammasini o'ldiraveramizmi bir chekkadan? yoki qaysisiga qanday muomala qilamiz? Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, shoyatki oyatni biz o'rgangan birinchi oyatda shoyatki Alloh sizlar bilan sizlarning o'rtangizda dushmanchilik qilib yurgan dushmanlaringizni o'rtasini ulfat qilib qo'ysa kerak dedi. Va haqiqatda aytib o'tdik, Makka fathidan keyin juda ko'p mushriklar islomga musharrab bo'lishdi va mana bu din ne'mati bilan ular nima? Allohni diniga ko'p xizmatlar qilishdi. Ya'ni mana bu 3 oyatni biz alhamdulillah Alloh taolo qodir qilgancha o'rgandik va qilayotgan har bir amallarimizni birodarlar shariatni tarozisiga hisob ko'rishimiz kerak. Shariatni o'zimizni tarozimizga emas, balki amallarimizni shariatni tarozisiga hisob ko'rishimiz kerak. Chunki bu din komil din. Al-yawma akmaltu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم lakum al لكم الإسلام Alloh subhanahu va taolo e'lon qildiki, men sizlarni diningizni komil qilib berdim va ne'matlarimni tamomiga yetkizdim, mukammal qilib berdim. Va sizlar uchun ey islom ummati, islom dinini din bo'lishligiga men rozi bo'ldim dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dinni komil ravishda bizlarga ko'rsatdilar. Siyosatimiz qanday bo'lishi kerak? Iqtisodiyotimiz qanday bo'lishi kerak? Va ijtimoiy muomalalarimiz qanday bo'lishi kerak? kofirlar, mushriklar bilan qanday muamele qilishligimiz kerak ekanligini Rasululloh sallallahu alayhi vasallam o'zlarini 23 yillik risolat hayotlarida amaliy ravishda ko'rsatib berdilar. Bugungi kunda o'zlarini islomiy jamoatlar, islomiy harakatman deb atayotgan insonlar mushriklar bilan borib ular bilan birgalikda qo'shma hukumatlar tuzib, ularning hukumatiga rozi bo'lib yashayotganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dinlardan gapirmasliklari kerak bo'ladi. Va buni nomini sulh deb atashlikka ularning haqqi yo'q. O'zlarini jinoyatlarini, xiyonatlarini bu islomda bor deb atayotgan insonlar Allohga va uning rasuliga xiyonat qilyotgan xoinlar ular. Bu dinda bor. deb turib kommunistlar bilan birgalikda hukumat qilyotgan insonlar. Ularning konstitutsiyasiga rozi bo'lib yashayotgan insonlar. Bular bu so'zni aytishlikka haqqilari yo'q. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, kimda kim men aytmagan so'zni aytdi deb ataydigan aytadigan bo'lsa, avval jahannamdan o'zini joyini tayyorlab qo'yib, keyin bu so'zni aytsin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan fe'lni, so'zini u kishi qilgan edi deb o'zini jinoyatini to'sayotgan kishilar bular Allohga va uning rasuliga xiyonat qilgan insonlar bular. Shuning uchun bu bizga tarbiya yo'li birodarlar. Bu biz uchun yo'l. Bu biz uchun najot yo'li. Biz boshlagan yo'lda hali juda katta to'siqlarga uchraymiz. Bizlarga mana shunday dallollar paydo bo'ladi. Go'yoki bizlarni Karim bilan yarashtirishlikka urinadigan insonlar chiqadi. Ana bunday insonlar chiqqan vaqtida biz kitob va sunnatga murojaat qilishimiz kerak. Nainki o'zimizni shaxsiy maslahatimizga, nainki millatni, vatanni maslahatiga. Vatanni xarob qilmaylik, vatanimiz obod qolsin. Umumiy hammamizning maslahatimiz bo'lsin deyapgan insonlar, ular Muhammadiya dinidan gapirayotgan insonlar emas ular. Ular yo Amerikani dinini, yoki Rusni dinini, yoki yer yuzidagi tog'utlarni dinidan namoyandalik qilyapgan insonlar ular. Shuning uchun mana bu bizning yo'limiz jihad yo'li. Alhamdulillahi robbil alamin Qur'ondan o'q chiqqan. Qur'ondan o'q otilib chiqqan. Bu o'q orqaga qaytishligi mumkin emas. Agar bu o'q orqaga qaytadigan bo'lsa, o'q otuvchi halok bo'ladi xolos. o'q otgan romi u halok bo'ladi xolos. Shuning uchun biz doim e'lon qilganmiz va e'lon qilamiz. Va inshaalloh Alloh taoladan so'raymizki, bu aytayotgan so'zimizga bizni sodiq qilsin. Mana bu tanlagan jihad yo'limizni yo oxiriga, nihoyasiga yetkizamiz inshaalloh. Inshaalloh. Yoki shahid bo'lamiz yoki mana shu tanlagan yo'limizni oxiriga yetkazamiz. Agarchi bu yo'lda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy turli-turli bizlarga to'siqlar bo'ladi. Lekin bu to'siqlar biz uchun yangilik emas. Albatta bu yo'ldan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishiga ihson bilan ergashgan salafi solihlar o'tgan. Shuning uchun mana bu yo'lni doim bir-birimizga eslatib turaylik. Yo'lni mashaqqati tufayli vatanni sog'inib qolmaylik. Yo'lni mashaqqati tufaylik vatanda yurgan bedinlarga do'stlik e'lon qilmaylik. Chunki men o'tgan suhbatlarimda aytib berdim. Tojikistondagi bo'lgan xiyonat, Tojikistondagi bo'lgan jinoyatni sabablari juda ham chuqur birodarlar. Chunki har bir hali sulh deb qo'shtirnoq ichida xiyonatni ular qilmasdan oldin harakatning Tojikiston nahzatini har bir rahbarlari bitta-bitta vazirlarga sovg'a salomlarni yuborish boshlangan edi. Ularga do'stlik e'lon qilishlik boshlangan edi. Ular bilan telefon bilan mukolamalar boshlangan edi. Ularga turli sovg'a salomlar yuborish boshlangan edi. Xiyonat boshlanib bo'lgan edi. Nimaga? Ertaga Tojikistonga qaytib borsak, bu vazirlar bizni himoya qiladi dedi. Buni Alloh taolo nahiy qilgan edi bizni. Chunki ana shu vazirlar, ana shu hokimlarni qo'li bilan Tojikistonda yuz minglab musulmonlar qatl etilgan edi. 10 minglab musulmonlar nomisi tajovuz bo'lgan edi. Endi shaxsiy maqsadlar uchun shuncha armonlarni oyoq osti qilindi. Shuncha shahidlarni qoni oyoq osti qilindi. Chunki u insonlarni murojaat qiladigani Qur'on emas edi. Murojaat qiladigani siyrat emas edi. Murojaat qiladigan narsasi nafsi havosi edi. Shuning uchun har bir mo'min musulmon o'zini qilayotgan amalini shariatga solib turib keyin qilishlik kerak, birodarlar. Shundagina Alloh subhanahu va taolo inshaalloh mo'min musulmonlarga yordam beradi. Albatta mana bu mushriklar bilan kofirlar bilan qanday muomala qilishlik haqida edi. Va inshaalloh o'zaro o'zlarimizni isloq qilishlikka tegishli bo'lgan ba'zi bir nasihatlarni ham eslatib o'tmoqchiman. Imom Buxoriy o'zlarini sahihlarda rivoyat qilgan bir hadis bilan bir narsani ogohlantirib qo'ymoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo uch toifa kishilarga qaramaydi, ular bilan gaplashmaydi, ularni poklamaydi va ular uchun alamlantiruvchi azob bor dedilar. Birinchi shaxs shunday bir kishiki, u bir sahroda yoki bir yo'lda bir quduqqa ega. Bir quduq suvi bor. Shu suvini odamlarni ichishlikdan to'sadi, man Odamlar suv so'rab kelsa suv bermaydi. Bu odam uchun ham Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni u bilan gaplashmaydi, unga qaramaydi ham, uni gunohlardan poklamaydi ham, uning uchun jahannamda alamlantiruvchi azob bor. Bu birinchi toifa. Ikkinchi toifa o'zini molini savdogar, tujjor o'zini molini yolg'on qasam ichib sotadi. Mana shu molimni deydi, men deydi, afg'oniy hisob kitob bilan 1 lakka olganman deydi. Yolg'on gapiryapti. Aslan 50 mingga olgan. 1 lakka oldim deydi, sotib oluvchi odam bu gapga ishonib turib uni sotib olib ketadi. Mana bu odamga ham mana bu va'id bor. 3-chi bir toifaki bir imomga bay'at qilgan. Bir amirga yoki imomga bay'at qilgan dunyo uchun. har vaqt dunyoviy hojatini imom berib tursa unga vafodorlik qiladi. Dunyoviy hojatini bermay qolsa, unga bevafolik qiladi. Ana bu odamga ham Alloh taolo qiyomat kuni qaramaydi, gapirmaydi, uni gunohlardan poklamaydi, uning uchun alamdan turuvchi azob bor. Bu bitta eslatma, nasihat. Oramizda ko'p sodir bo'lib turadi. sal bir dunyoviy masala qiyilib qolsa, birodarlardan bevafolik, xiyonat sodir bo'ladi. Mana bu insonlar mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislariga bir murojaat qilib qo'yishsin. Chunki baytul masalasida ilmsizligimiz yoki ilmimizning saviyasini past bo'lganligidan ko'p o'rinlarda biz xiyonatlarga qo'l urib qo'yayotganmiz. Ba'zilarimiz bilmasdan ba'zilarimiz bilib. Baytul mal bu Allohning malı bu. Baytul maldan faqat 3 toifa kishilargina haq olib yeyishlik haqqi bor. Birinchi dinda xizmat qilayotgan, musulmonlarga xizmat qilayotgan omillar. Baytul moldan bizi tilimizda aytgani iyosha maosh olib yeyolaydi. Ular dinga xizmat qiladi. yo oshpazlik qiladi, yo shofirlik qiladi yoki qaysi bir xizmatni qiladi. Va xizmat vaqti muayyan bo'ladi. Ertalab soat 8 dan kechqurun 5 gacha. Misol uchun belgilab qo'yiladi unga. Shu soatda ishlaysan, shuni evaziga senga baytul moldan biz haq beramiz. Ana endi u inson 8 dan 5 gacha ishlasa 8 soat bo'ladi vallohu alam. 9 soat. Yo 8 soat yo 9 soat. shu 8 soat yoki 9 soatning ichida kelishilingan holatda ishlayotgan bo'lsa, u inson o'zini shaxsiy ishini qilishlikka shu vaqtdan foydalanishga haqqi yo'q. Mana bu masala shar'iy bo'lganligi uchun aytib o'tib ketyapman. Agar biz oramizda shunaqangi bir kasallik paydo bo'lgan, ishlamasang ham beraveradi degan, baytul moldan, baytul molga musulmonlarga xizmat xizmat qilmasdan iyosha maosh olayotgan kishilar harom yeyapgan ular. Halol emas. Harom yeyapgan ular. Chunki shariat belgilab qo'ygan rivoyatlar asosida, fatvolar asosida men gapiryapman. Inshaalloh buni hujjatlarini kim kesib ko'rsatamiz. Ikkinchi muqotillar, mujohidlar, jihad maydonida ishtirok qilayotgan mujohidlar. Bular baytul moldan yesa bo'ladi. O'zi jihad maydonida yursa, ularning ahllari mukammal ravishda baytul Moldan nima qilinadi, ta'minlanadi. Uchinchi toifa faqir, faqir kambag'al, nochor va kasalman kishilar. Majruh bo'lgan, musulmon kishilar ham mana bundan haq olib yesa bo'ladi. Baytilmol masalasida biz ko'p ba'zi bir tartibotlarni keltirayotgan vaqtimizda birodarlar tomonidan noroziliklar bo'ladi, lekin bular hammasi shariat asosida bo'layotgan birodarlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtlarida xalifalikka tayinlanganlardan keyin ertaga ertasiga ertalab Umar ibn Xattob xalifa o'ltiradigan joy kelib qarasalar, xalifa yo'q. Qarasalar xalifa bozorga ketyapti savdo sotib qilgani. Aytdilar, "Ya Abu Bakr, qay ketyapsiz siz?" "Ha, men boraman, savdo sotib qilib, bola chaqamga bir ro'zg'orni qilib berib, keyin boraman" dedilar. Umar ibn Xattob aytdilar-ki, "Musulmonlar sizga hojati bo'lib turib, siz bozorda endi savdo sotib qilib yurasizmi? Biz sizga maosh tayin qilamiz" dedilar. Va olib keldilarda Abu Ubaydat ibn Jarroh radhiyallohu anhu bu kishi Baytul Molni mas'uli edi. Bu kishiga bilan gaplashib nima qilishdi? Bu kishiga ma'lum bir miqdorda o'sha xalifalikni vazifasini bajargunlargacha nima maosh tayin qilindi. Aytilarki Abu Ubayda radhiyallohu anhu biz sizga yozgi qishki kiyimni beramiz, oziq-ovqatingizni beramiz, faqat siz musulmonlar xizmatini qiling. Faqat sharti shuki, libosingiz eskisa eskisini olib kelib topshirasiz, yangisini bizdan olib ketasiz dedilar. Bu so'zni ummatni amini bo'lgan Abu Ubayda aytdilar. Libosingiz eskisa yo Abu Bakr olib kelasiz, bizga topshirasizda, evaziga biz yangi beramiz dedilar. Xabarina bor, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 2 yil 6 oy turli ixtilofli rivoyatlar bilan xalifalik qildilar. Xalifalikni tugatib, vafot etib dunyodan ketayotgan vaqtlarda yozma ravishda vasiyat qoldirgan ekanlar. Ki shu 2 yil 6 oyda Baytul moldan qancha olib yegan bo'lsam, shaxsiy molim mulkimdan uzib qo'yinglar degan ekanlar. Va u kishi vafotlardan keyin barcha olingan Baytul moldan shu maoshlarni, mol mulklarni sotib evaziga to'latib qo'yishgan ekan muttaqiylarni imomlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Ya'ni mana masalalarni biz aytishimizdan maqsad biz baytul molga juda ham bee'tiborimiz birodarlar. Oralarimizdan bir kishi tush ko'rgan ekan, tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan ekan, allohu alam menga to'ra yetib kelmadi. Bizga nusrat nima kelmayapti yo Rasululloh deganda, oraylarda isrof ko'p, shuning uchun kelmayapti degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bizga tegishli gap bu. Bizi jamoatimizga tegishli. Baytul mol haqida Allohdan hammamiz qo'rqaylik, birodarlar. Baytul moldan olib yashayotgan bo'lsak, uni halollab qo'yib yeylik. Ertalabdan kechgacha ishlayotgan odam bilan uyda uyda rohatlanib yotgan odam o'ylamasinki men maza qilyapman. Jahannamni o'tini olayotgan odam. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, meni oldimga ham kelib turli-turli bo'xton, e, yolg'on yashiq gaplarni gapirib, bir narsani yulib olib chiqib ketishadi, lekin mendan jahannamni o'tini olib chiqib ketishadi dedilar. Baytul mol haqida avvalambor o'zimni nafsimni va jamoatni hammasini ogohlantiraman. Allohdan qo'rqaylik, birodarlar. baytilmol masalasida Allohdan qo'rqaylik. Buni juda ko'p masalalari bor. Xosatan baytilmoldan nima olishlik mumkin? Nimani olmaslik mumkin? Baytilmoldan yashayotgan kishilar tashqaridan hadiya olishi mumkinmi yoki yo'qmi? Mana masallar bor. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini zakotni to'plashlikka yuborgan vaqtlarida u kishi zakotni jamlab olib keldi-da, Zakotni Rasululloh sallallohu huzurlari qo'ya turib aytdiki, bu Baytul mol uchun, mana bu men uchun menga berishdi hadiya qilib dedilar. Shuni Rasululloh sallallohu alayhi ulardan turib xutba o'qib aytdilarki, oranada ba'zi bir kishilarni biz vazifador qilib falon joyga borib zakot jamlab keldisak, bu meniki, bu Baytul molniki deyapti. agar u ota-onasini uyida o'ltirganda unga biror kishi biror narsa berarmidi dedilar-da, qaytardilar. va aytdilarki, kimda kim baytul moldan yeb turib hadiya oladigan bo'lsa, olgan narsasi qiyomat kuni har narsa bo'lsin. Tuya bo'lsa bukurib keladi, mol bo'lsa ma'rab keladi va ichki bo'lsa ichki barab keladi. Ya'ni uni xiyonati sababligidan mana shu tuya, mol har narsa narsaga olgan bo'lsa. Shuning uchun mana bu baytul mol masalasida birodarlar hammamiz ko'p shor bo'laylik. Baytul molni yurtimizdagi davlatga tenglamaylar. Davlatni yursa qancha foydasi bor, savobi bor deyiladi vatanda. Bu baytul mol bu. Ertaga qiyomat haqida bu haqida so'ralamiz. Shuning uchun mana bu baytul mol haqida ham eslatib qo'ydik. Ba'zi bir tartiblar, ba'zi bir qoidalar ertaga agar tatbiq bo'lsa, bu qaydan bo'lyapti ekan demaylar. Inshaalloh shariat asosida bo'ladi. Baytul molga jinoyat qilayotgan insonlar, Baytul molga ziyon olib kelayotgan insonlar Allohdan qo'rqsin. Chunki biz birodarlar shariatni tatbiq qilmoqchimiz. Islomni tatbiq qilmoqchimiz. Shuning uchun bu narsa avval o'zimizdan boshlanishi kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizlarni hollarimizni o'zi isloq qilsin. alloh subhanahu va taolo hammalarimizni qilyotgan amallarimizni o'zi qabul qilsin holimizni isloq qilsin va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk va jazakumulloh bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.